Ih, Mítico, cê é louco, agora cê é DJ, fio. Vai ficar sofrendo por causa dessa mina aí? Várias menininhas no seu pé aí. Vamos pro baile, fio. Vamos, vamos. Tô tentando te esquecer, tô tranquilão. Só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem. Antes eu te queria, agora quero ninguém. Há mó tempão, tô tentando te esquecer, tô tranquilão. Só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem. Antes eu te ah. queria, agora quero ninguém. Antes eu te queria, agora quero ninguém. Pera aí, Mitch, sai dessa sofrência, filho. Vê que o pai tá. Se tem black, eu tô bebendo. Se tem jack, eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Se tem black, eu tô bebendo. Se tem jack, eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Se tem black, eu tô bebendo. Se tem jack, eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Ih, Mítico, sai dessa brisa aí, mano. Agora você é DJ, fio. Várias menininhas no seu pé. Vamos pro baile, vamos pro baile. Sai desses perreco aí, mano. Ah, mó tempão. Tô tentando te esquecer. Tô tranquilão. Só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem. Te falaram que eu não tô bem. Antes eu te queria, agora quero ninguém. ah, mó tempão tentando te esquecer. Tô tranquilão, só tô querendo viver. Me falaram que você tá bem, te falaram que eu não tô bem. Antes eu te queria, agora quero ninguém. Antes eu te queria, agora quero ninguém. Pera aí, que sai dessa sofrência, filho. Vê que o pai tá. Se tem black, eu tô bebendo. Se tem jack, eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Se tem black eu tô bebendo, se tem jack eu vou beber. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT. Vou travar com tudo pra te esquecer do PT.